страшна голова, наче одрубані руки і ноги, мечі, шаблі, нагадували недавно минулі роки. Згадувалася недавня війна, як приходив швед в Україну. Згадувалося страшне лихоліття, згадувалася столиця Гетьманська, Батурин, знищена, спалена, зруйнована до останку. Згадувалися порубані, поколоті, побиті, згадувалися страшні тортури, що їх зазнали батуринські люди. Недобре віщувало привиддя, нові люті війни, страшну різанину, нові завірюхи воєнні. Хоч і хворий був архімандрит Геннадій, та й до нього дійшли тії чутки. Зрозумів він, що справа з привиддям так собі не минеться, зрозумів, що може лихо скоїтися тож наказав негайно одіслати малюнка до його милості ясновельможного пана гетьмана, а разом із малюнком і того, хто теє привиддя побачив. Боязкий був старий гетьман, боявся всього на світі, а царя Петра найбільше, а після Петра світлішого князя Меншикова, улюбленця Петрового. Саме в цей час світліший князь перебував у Ніжині в Україні. Тож відразу гетьман, прочитавши донесіння архімандритове, дав наказа Порфирія з малюнком до світлішого князя надіслати. Суворої вдачі був Меншиков. Вихованець Петрів не любив він духівництва, надто ченців, суспіль ворогів Петрових. Усякій справі, пов'язані з ченцями, бачив хоч одвертий, хоч потайний виступ ворожий. Отже, не дивно, що відразу взявся він до допитів. Привезли до Ніжина й переляканих і Єзикієля та Грицька, що їм першим сказав про привидця Порфирій. Надіслали князеві аж чотири малюнки видіння. Два дні відбувалися допити. З піною на вустах, розлятований, сердитий, допитував князь переляканих ченців. Порфирій стояв на своєму, бачив видіння. Свідки розказували, як прибіг Порфирій, як вискочили вони на подвір'я, але не побачили вже нічого. Хотів за всяку ціну світліший добитися від ченця, щоб признався той, що не бачив нічого, що то все вигадка нікчемна. Та вперто заявляв Порфирій, що те видіння він всеконечно видів. Наказав тоді князь зараз же при ньому намалювати видіння. Ніколи ще так не тремтіли руки в старого іконописця, як сьогодні. Сяк так намалював, тремтячи від жаху, намалював і підписав. Закінчилися допити. З наказу Меншикова відпустили свідків на волю, а Порфирій сидів у в'язниці. Сидів, дожидався, що з ним зробить страшний невблаганний князь. Минуло кілька днів, і до далекого Петербурга з України летів лист Меншикова до кабінет секретаря Олекси Васильовича Макарова. Благородный господин секретарь, писал Меншиков, не мог я оставить, еже бы не объявить чинившейся здесь плевелы, которую по прибытии в Малую Россию по свидании с господином Гетманом сведал. Понеже новгородского монастыря монах, самый Плут, Порфирий, издал изображение, будто он видел на небе. А каким образом оное его Плута вымышленное, будто видение было, и которого числа, тому при всем прилагаю учиненный им Плутом в подобии рисунок а рисунков этих здесь, в Малороссии, зело размножилось у всякого чина людей. И не без великого есть здешним народом от того мнения, чего для я упомянутого Плута взял за арест, а о том, от кого он то будто видел видение на небе, был научен изобразить, расспрашиван. Он же, аки бы в самой правде, стоит твердо, и показал тому свидетелей. А они в допросе сказали, что того на небе не видали, а видели то у плута, нарисованное в келье. С допросов их для лучшего его царскому величеству доношения при всем сообщаю копию. А им, Плутом Порфирием, за сей вымышленный фальш намерен был разыскивать, пытать и о снятии с него сана к черниговскому архиерею Антонию за его царского величества указом предлагал. Но понеже он того не учинил, вызволяя себя тем, что будто того, чтобы видимого плута без семи соборов сана лишить невозможно. Чего ради, да изволите, ваша милость, о всем, о сем, в благовременный час донести его царскому величеству. И что изволит повелеть, прошу нас уведомить. При сём же асабліва вашу милость прошу не оставить нас в своей корреспонденции, через которую о всех тамошних обращениях уведомлением сообщить, в чем я, на вашу милость, благонадежен есть, и остаюсь, вашей милости, доброжелательный Александр Меншиков. Из Батурина, 22 апреля 1720 года.